amazina ya bamwe mu bagize umugujejwe gutohoza kuri kahise karanze intwaro z'abakoroni mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Intwaro rusange ya Kongo gasana yateye impari hihweje bimwe mu ibihe bimwe bimwe byabaranze muri kahise kuronswa imizibukiro ni bimwe mu bisabwa n'abanyagihugu ku mutumba wa Gahoma wo muri komine Mabayi amatongo yabo yahawe ishira hamwe ry'abarusiya gimbi nzahabu marano makuru kandi turafitiye na bucana yandi imvuga iremesha kubigisha aho umushingamanza Fabiano Segatwa aza kubabwira iki gitabo mpanavyaha categekanije mu guhana abantu bakwiragiza amajambo abibugwanko umukuru avuga mu makungu umukuru w'igihugu ca Mali Ibrahim Abubakar Keita yaraye amenyesheje katanze imihoho ni nyuma yaho atembagajwe ku butegetsi n'abasoda bo muri mari Innocent Bibonimana niyo reka tumajwe bashikira Yvette Njimbe nje ngumande bashikiriza no makuru aya nandi ni mukanya sangwa ikaze ujeje intwaro muri iryo shira hamwe amenyesha ko iyo mizibukiro yatebejwe nuko bamwe mu bafata ingingo bugaraniwe hanze y'igihugu kubera ikiza ca corona buramatari w'intara ya Cibitoke asaba ko banyagihugu batunganirizwa vuba ni nkuru tubaza Alexi ndayiragije miliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itandatu ni iz'abanyagihugu ku mutumba wa gahoma muri komine mabayi bishyuze ishyirahamwe ry'abarusiya ryimba izahabu ryitwa tanganika mayiningi ayo mafaranga rero akaba y'imizibukiro abo banyagihugu mu gahoma bamenyesha ko bamwe baheze umwaka barindiriye uwo muzibukiro abandi imyaka ibiri iraheze basaba rero ko iyo mizibukiro yoboneka kugira bashobore bamwe kugura aho bashobora kuba abandi nabo aho bashobora kurima ujeje intwaro mu ishyirahamwe tanganika mayiningi ndayishimiye isaac amenyesha ko icyo kibazo ishyirahamwe rigifise mu minwe uko gutebana ko kw'iyo mizibukiro ngo vyavuye ko bamwe mu bahinga b'iryo shyirahamwe ngo bagiye mu buruhuko hanyuma baca bugaranirwa iyo bari kubera ikiza coronavirus arabaremesha ko mu gihe imipaka yo kugururwa ko ico kibazo cova mu nzira buramatari w'intara ya cibitoke bizoza karema asaba uwaserukira iryo shyirahamwe muri komine mabayi ko iryo shyirahamwe ryotunganiriza abanyagihugu na mwarijya bobo bari bizeye iterambere kuri iryo shyirahamwe kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'inama n'abagize umugwi w'igihugu ujijwe gukurikirana ikiza ca corona muganga Tade Ndikumana imana agashimishwa n'intambwe ’iyo mugwi umaze gutera mu rugamba rwo kugwanya ico kiza tumukurikire mu kwezi n'igice tumaze gupima abantu bagera ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu na batatu ariko bose hamwe kuva dutanguye tumaze gupima bagera ibihumbi mirongo ibiri n'ijana na mirongo ine n'icenda tugasanga abanduye bagera ku majana ane na cumi na batandatu ariko muri abo turashima imana ko amajana atatu na mirongo itatu n'icenda bakize na mirongo irindwi na batandatu bakiri ku muti rero urugamba rurashimishije ko ubu turapima hagati mu gihugu mu ntara zose kandi turabona yuko abenegihugu hagati mu gihugu atabanduye tugenda tubona muntu bakarore umuntu yahera twashe gupima abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu dusangamwo batatu bonyine banduye iyo ndwi iheze rero twashe kuronka batanu banduye harimo nabo babiri twapimye mu baje bava eh, mu bihugu bya Buraya rero turavye aho urugamba rugeze turabona neza ko dufite icyizere yuko abanduye mu gihugu hagati bagenda bagabanuka mugivyo ntibibuza yuko abe abenegihugu babandanya bikingira kuko kurya gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kurya eh, kutaramukanya kutagwana mu nda bituma n'izindi ndwara zafatira ku isuku rike riciye mu minwe tuzigwanya abantu rero bumve yuko e, eh, zijya ngingo zizobandanya naho twaba twamaze gusezera kino kiza ca coronavirus hari izindi ndwara nka kolera indwara za gripe zidusanganywe abantu benshi bahererekana biciye mu kuramukanya mushikiranganje Tade Ndikumana arongera akamenyesha ko abaje bava mu mahanga bakoresheje indege ngo bategerezwa gushirwa mu kibanza cyo kwabo nubwo baba bafise impapuro zemeza ko batanduye uwo mugera mu ntumbero yo kwikingira ico kiza n'ubunyene tumutega abaje n'indege bose boshikira muri karantene bakamara amasaha mirongo irindwi n'abiri kugira ngo umugwi w'umushikiranganji ujejwe gupima bose tubapime n'abo bafise ajya amaseretifika yerekana yuko batanduye coronavirus tubapima bose hanyuma dusanze atanumwe agwaye muri bo bagaheza bakabandanya hagati mu gihugu canke mu ngaha mu makarsi Bujumbura ariko dusanze mu ndege harimwo umwe yanduye bose boca bamara iminsi cumi n'ine ivyo tubisaba kubera yuko eh, mu ndwi hariyo indege vore humanitaire zaje zibiri ariko twasanze muri bo harimwo abari baranduye bari bavuye muri Nouvelle Zelande cyumvikana yuko ko turiko turaheza kugwanya coronavirus virus hagati mu gihugu tworaba neza ntihagire aboza bava hanze ngo banduze abarundi byose tukabikora rero dushitse hamwe kandi turafashanya kuko mubizi bushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu abajeje umutekano abajejwe uruja n'uruza rw'abantu twabonye yuko kandi hakenewe yuko abenegihugu basubira kwigishwa kujya twabahimirije gukaraba n'amazi meza n'isabune kutaramukanya mu minwe tubona yuko bagenda babireka kandi byarafashije kugira ngo duhagarike guhanahana iyo ngwara amakuru avugwa mu gisata cy'ubworozi guhimiriza aborozi ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'itegeko ryo kororera mu nzu byarakozwe n'abajeje ubworozi bafatikanije n'abajeje intwaro kandi ngo ku rugero rushimishije bivugwa n'umuyobozi mukuru ajeje ubworozi mu bushikiranganiro bw'ibidukikije uburimwe n'ubworozi mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri Serge Nkuru nziza akaba abivuze mu gihe inama nshingamateka yemeje iryo tegeko ku wa cumi na gatatu myandagaro umwaka wa bibiri na cumi n'umunani iryo tegeko rikaba ritegekanijwe ko rizoshirwa mu ngiro mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri tumutega abiri aborozi bariko bitegura bihagije kuko kuva iri tegeko risohotse hagiye haba ibiganiro bitari bike haba mu borozi nyene haba abajejwe intwaro mu gihugu bagenda mu manama yose bagirana n'abenegihugu borozi babibamenyesha kira noneho n'imigambi yose ifasha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi irazi yuko iri tegeko rizoja mu ngiro nico gituma mu vyo bafasha byose harimo no kugwiza ubwatsi bw'ibitungwa noneho duhiriwe duhishije kuko aborozi bonyene atari hake mu gihugu baravyumva mere ngaha abamaze kubimenya ahubwo bagira bati twari twaraho byahombye aha asi nshikuje notanga akarorero nk'intara za kayanza nko muri gitega za bugendana aho bamaze kumenyera kororera mu mpongore bagira bati nivyo biri na n'akarusho rero mu vy'ukuri aborozi bariko baritegura kandi murabona na mwege iyo mugiye mu gihugu hagati kwirya nino hariho ubwatsi buteye kugira ngo bitegurire korora neza noneho ni no mu ntumbero y'uko umwimbu gwira si mu ntumbero y'uko umuntu abahotora kandi ubu barabimenyereye barabona yuko ko harimwo akarusho sangwa muri sanze kuri radiyo isa ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata cy'indero ibigo byigisha imyuga bifise n'uburaro mpuzantara bigiye kubakwa mu burundi kugira bipfuza kwiga cyangwa kwinagura mu mwuga runaka bashobore kubishika ko nema ndayishimiye umuyobozi ajejwe gutunganya imigambi no kwegeranya ibiharuro mfatiro mu by'indero niwe abivuga ni nyuma y'amakenga yashikirijwe na bamwe mu bari bitabye inama rukokoma y'ivy'indero mu rumonge kuri uyu wa kabiri kuri kazoza k'abanyeshuri batamenye ikibazo cya leta kirangiza inyigisho z'ishure nshingiro kitaboneka neza ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago Bamwe mu babyeyi barezi bo mu rumonge bashyikiriza ko kazoza k'abana babo bananiwe ikibazo cya leta concours national giheruka kataboneka neza. Fisi ikibazo kimwe kandi akivuga mu izina ry’ababyeyi abana babo bananiwe na concours muri uyu mwaka. Mu Mwiteho ry'umushikiranganje baravuga ko abari munsi ya 76 bazoza mu mashuri y'imyuga twagomba tubaze mbe ayo mashuri y'imyuga arahari mbe abigisha bazoyigishamo bariko barategurwa nimba bitariho abo bana nko mu ntara yacu bashika kuri 49% bazoba bandi nema ndayishimiye arongoye ibiro bijejwe gutegekanya imigambi n'itororokanywa ry'ibiharuro mu gisata c'indero akaba yari n'intumwa y'ubushikiranganji bw'indero mu rumonge kuri uyu wa kabiri ashikiriza ko n'ibigo vyigisha imyuga vyari vyubatswe muri buri komine yo mu Burundi vyahuye n'ibibazo bitandukanye harimwo n'icubukene bw'uburaro bituma bidahurumbirwa na benshi ubwa mbere na mbere ayo mashuri ntagira iburaro bituma atarababaho hafi n'ababa babishaka ntibashobora kugenda ngo batahe ikigira kabiri harabonetse ibikoresho bidakwiye canke ugasanga ibyo abakiri bato bashaka kwiga ntibiri hano hafi yabo nabo batari bugende kure kubera tandaro zihari uwo muyobozi mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi avuga ko leta igiye gushiraho ibigo mpuzantara bifise uburaro kugira ngo buke buke abipfuza kwiga imyuga babishikeko mwarumvise yuko ubu hari akigoro kadasanzwe leta iri kwiragira ko kubaka ayo mashuri mu ntara zine zo mu burundi intara z'indero hoho bazoshiraho uburaro kugira ngo bafashe aba bakiri bato murabona haheza benshi ugasanga bamwe ntibashoboye gukurikira amashuri akurikira ababikeneye ni benshi ntawovuga ngo mu mwaka umwe ngo barashobora guca baronka ubwo buryo ariko buhoro buhoro buhoro buhoro turazi neza yuko kizogenda kironka inyishu intara y'indero ya rumonge ikaba yamenyesheje kuri rugero rwa mirongo itanu n'uduce dutatu ku ijana mu kibazo cya leta konkuru nasiyonale giherutse jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze jean Pierre misago tuve mu ntara ya rumonge tuje mu ntara ya ruyigi aho igiciro cy'ibiharage bimwe bimwe cyaduza amafaranga ari hagati y'amafaranga amajana atanu n'amajana indwi mu kiringo cy'amezi abiri aheze abaguzi bavuga ko bigiye kubananiza gusoma mu misiza hamwe byo biduga kuri urwo rugero mu buyobozi bukuru bw'intara bujejwe uburimyi bw'ubworozi n'ibidukikije bavuga ko umwimbi w'ibiharage wari wagenze neza bagasigura ko abaguzi bo babaye benshi bahanura abarimyi kutirukira amafaranga ahubwo ngo bitwa bitwararike kubika imbuto no kurima neza mu myonga kugira abagwize umwimbu ni nkuru tubaza Jean Claude Shimirimana kuva mu ntango z'uku kwezi k'umunani ibiharage bitarobanuye bigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana abiri n'igihumbi n'amajana atatu ku kiro mu isoko ryo mu gisagara ca ruyigi mu gihe byagugwa amafaranga ari hagati y'amajana atandatu n'amajana indwi mu gihe c'iyimbura mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu ibiharage birobanuye navyo bigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana ane n'igihumbi n'amajana indwi bivanye n'ivyo ari byo mu gihe ibizwi ku izina kinure bikunzwe na benshi byagugwa amafaranga amajana icenda mu gihe c'iyimbura abasumira muri iryo soko bayaze na radio isanganiro bavuga ko ari ubwa mbere babonye igiciro cy’ibiharage ciyongera amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'amajana indwi mu kiringo c'amezi abiri gusa bakamenyesha ko hamwe vyobandanya uko bizobagora cane mu gusuma bamwe mu badandaza ibiharage basigura ko nabo babirankura bizimvye kuba biranguye bicera mu kwezi kwa gatandatu ngo kuko abarimyi batakibishora ku bwinshi simuzeye renova umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ruyigi avuga ko ko umwimbu w'ibiharage wabonetse uyu mwaka wari ukwiye akamenyesha ko vyoba vyaduze igiciro ku rugero runini kuko ababirondera baba babaye benshi ku bw'ivyo ahanura abarimyi kutishimira amafaranga ngo bibagire kuziganya imbuto akanabahamagarira kurima amasebura kugira ngo bazoronke ivyo bikora ku mwimbu w'impesha umaze guhera uwo mugwi ukazoshira habona ibyo watohoje mu kiringo cy'amezi cumi n'abiri muri uwo mugwi kandi hakaba harimo mu umurundi umwe gusa ari we musenyeri jean louis nahimana ayandi mazina y'abagize uwo mugwi asa n'ayateye impari na cyane cyane hihwejwe ibimwe ibihe bimwe bimwe byabaranze muri kahise ido nido giyo nkuru na mugenzi wacu Aimé Richard niyo nkuru Burundi n'u Rwanda mu cegeranyo ca mbere uwo mugwi w'abahinga uzoshira habona utunenge ubona muri ico gikorwa ubushakashatsi bugikenewe gukogwa kugira ngo ico gikorwa kigende neza hamwe n'inzira zishoboka kugira ngo uwo mugwi worohegwe abo bahinga b'uwo mugwi bagizwe ahanini n'abigisha muri za kaminuza muri uwo mugwi nyene umurundi umwe rudende akaba ariwe ari muri uwo mugwi uwo nawe akaba ari musenyeri Jean Louis Nahimana ayandi mazina ari mu bagize uwo mugwi arateye impari bamwe n'abandi aha tukavuga nk'inama nshingamateka y'igihugu cy'u Rwanda iheruse kwandikira inama nshingamateka y'igihugu cy'u Bubiligi imenyesha yuko ifise amakenga kwigenwa muri uwo mugwi kwaroha uwase uwo nawe akaba yagirizwa kuba yarahakanye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 biri mu itangazo iyo nama nshinga mateka y'u Rwanda yashize ahabona ku igenekerezo ya 10 imyandagaro uno mwaka urubuga rw'iradiyo y'abafaransa Vugundemeshi amategeko y'u Burundi yarategekanije ibihano ku bantu bakwiragiza amajambo abibugwanko mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi hakaba harimwo icyaha cyo kubibugwanko rufatiye ku moko icyo bita version raciale mu rurimi rw'igifaransa kubera ko amajambo nkayo ashobora gushikana kunjya neza ikivunga umushingwamanza Fabien Segatwa avuga ko igitabo mpanavyaha canategekanije ibyaha mpuzamakungu nk'ihonyabwoko n'ibindi ni inkuru tubaza Aban niyo nkuru igitabo mpanabyaha cy'u Burundi cyarategekanije ibihano ku bantu bakwiragiza amajambo abiba urwanko umushingwamanza Fabien Segatwa arasigura ko igitabo mpanavyaha c'u Burundi categekanije icaha cyo kwiba urwanko rufatiye ku moko hamwe n'ivyaha vya genocide hamwe n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu birakunda gushika cyo gituma n'abajejwe kugira ivy'amategeko babitegekanije kandi birahanwa n'amategeko mpuzamakungu yitwa amategeko araba ibya jenoside n'ibi byaha by'agahomerabunwa bita kirime kontorori manite mugabo rero bigahanwa kuva kera n'ico bita urwango rufatiye ku bwoko urwango rufatiye ku miryango ku caha co kubiba urwango rufatiye ku bwoko igitabo mpanavyaha carategekanije igihano kiva ku mezi atandatu y'umunyororo gushika ku myaka ibiri ariko iyo amajambo abiba rwanko ashikanye ku byaha bikomeye nka jenoside abayakoresheje barahanishwa umunyororo wo guherayo barabonye yuko ibyo bintu bishobora gushika ku bintu bibi cyane jenoside mwarumvise ibyo bavuga ngo amaradiyo atuma haba jenoside aho rero umuntu akoze ico caha ariko aratuma abantu bajya muri ibyo by'ihonyabwoko ahanishwa umunyororo washaka uguherayo kuko bica bijya muri bimwe bya planification ukutegura kuko burya iyo umuntu atanguye kuza aratukana asubira avuga ngo ubu bwoko ngo ni bubi buba buri ko buratuma abantu bajya mu nyankano zituma n'abantu baza kwicana uwo mushingwa amanza arasigura ko abashikiriza amanza hamwe n'inyamiramabi aribo bategerezwa guhagararira amategeko kuva kuri polise gushika kuri parke baratohoza bakabivya ingene vyagenze hanyuma bagashikiriza izo manza sentare no mu gihe atawitwaye Fabien Segatwa arerekana ko izo nzego zishobora gufata ibintu mu minwe bakitura sentare amakuru y'umukuru w'igihugu Camari Ibrahim Boubacar Keita yaramenyesheje ko atanze imihoho kandi ko na leta yibisambuwe akaba yabishikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abicishije ku kure y'ico gihugu ni nyuma yahatembagajwe ku butegetsi n'abasoda bo muri bo mu gihugu Camari badashyigikiye ubutegetsi bwiwe ayo makuru akaba yiyamirizwa amakungu akaba yiyamiriza iryo tembagazwa ry'ubutegetsi Lidi Gahimbare kuri wa kabiri perezida Keita yabonetse kuri televiziyo y'igihugu avuga ko atanze imihoho ku butegetsi akuraho ndetse na leta hamwe n'inama nshingamateka hari haheze amasaha we na minisitiri wa mbere bubusise bafashwe n'abasirikare ibamako ibyo bikaba byari yamirijwe n'amakungu umuvugizi w'umugwi w'abasirikare wafashe igihugu ku mugwa mukuru ibamako yamenyesheje ko imipaka yose yugaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kuri televiziyo y'igihugu ca Mali yongera anamenyesha ko ama amasezerano mpuzamakungu yubahirizwa hamwe n'inzego z'umutekano zo kugarukana amahoro minisika abasirikare ba mari batembagaje ku butegetsi perezida Ibrahim Boubacar Keita bamenyesheje ko bashaka gushiraho leta mfata kibanza imbere yuko haba amatora mashasha mu kiringo kibereye umuryango w'ubutunzi uhuza ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero CDA umufunyafunyo urumwe bw'ifaransa watangaje ko ugaye imipaka ya mari ndetse uhagarika n'umubano mu bijyanye bijyanye n'ubutunzi inama irongoye na perezida wo mu gihugu cha niger ku buhinga ngurukanabumenyi y'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango iratekanije kuri uyu wa kane iraba uko byifashe iby'icyo gihugu ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri uwo muryango wari wasabye ko abasirikare basubira mu makambi yabo wiyamiriza kandi ihindura ry'ubutegetsi biciye mu nzira zitemewe n'amategeko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryari ryiyamirije ifatwa ry'umukuru w'igihugu cya Mali no ku mugabane wa amerika intumwa ya Amerika idasanzwe muri Sahel Peter Pham yariyamirije iryo hirikwa ry'ubutegetsi abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron amenyesha ko ariko akurikiranira hafi iby'icyo gihugu akaniyamiriza iryo hirikwa ry'ubutegetsi umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Buraya Joseph Borrell yiyamirije iryo tembagaza ry'ubutegetsi kuri uyu wa gatatu bitekanije ko inama y'umutekano ya ONU ikorana kugira ngo yige ibijyanye n'igihugu Chamari munyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONI Antonio Guterres yahamagariye abasirikare kurekura byihuta kandi atagisabwe umukuru w'igihugu Chamari Ibrahim bubakar Keita Urakoze ridiga himbare ni nano duce dusozera makuru twe twabateguriye ndabakingurukira mwigwe mwese mwari mwateza abiri nkengurukire no sambi bibona imana yamfashije kugira amajwi ashobore kubashikira Yvette Njimene ko ndabashikiriza no makuru ndayifurize kugira umunsi mwiza